olivoleo satigas pli ol aliai grassoi. Legerai productoi promessas giuon sen pento, cae ofte postlasas la stomacon plendanta pro malpleno. Porque homoi, kiwi desiras perdi peson, povas vere spari calorioin, ili nun attentu aput la enhavoie grasso, ancau pri la spezzo de grasso, la differenzo evidente trovigas en la gusto. Legerezzo estas laumoda. Multai homoi volas vivi cun conscio rilate alla calorioi, cae tial havigas al si pli ofte nutrajoin cun reductita en e grasso. Intertempe, la industrio iam reagis, cae surmercatigas pli cae pli da magrai productoi. Dum la passintae quin iaroi, la productado de magra yogurto pli altigis je prescau quartec quin procentoi, cae gras reductita margarino crescis de du procentoi al 23% tri procentoi dum la passintae dec iaroi. Iam en la iaro 2007 Canada studajo pri bestoi montris che ratoi voras pli se oni nutras ilin per leggerai productoi, Cial tio estas tiel? La scienzo de tiam demandas sin. Ču magra nutrajo en tute havas senson? Kai se jes, kiu? Provisoran respondon nun donis esploro de la universitatoi de Muncheno, Vieno cae Tübingen. Lau tio, ne ciu legero producto same satigas. En tutte Cent dudek partoprenantoi en la studo ricevis dum tri monatoi ciutage corome quincent gramo in da leggera iogurto, en kiun oni en mixis diversain grassoin, nome porcan au lactan grasson, au oleon el colzo au el olivoi. Dum la mangintoi de porca grasso cae de oliv oleo ne pli pesigis, giuste la gruppo de colzo mangintoi sciaraubis sian peson supren. La mangintoi de colza oleo crome habis malpli altan concentrigion de serotonino en la sango o la mangintoi de olivoi. Serotonino ja estas conata kiel satezzo hormono. La esploristoi clarigas la causon jene. La gruppo cun oleo sentis sin pli malsata, cae tial daurigis mangiadon. La plei satigan efficon donis la olivo oleo. Colza oleo, lautio, ne ideale anstattauas aliaen grassoin en malalt caloriai nutrajoi. La resulto mirigis la esploristoin. Cial la grassoi malsamas, sedo oleoi el colzo cae olivoi en havas similaen gras acidoin? la esploristo i supposis che gusto substanzoi i servas kiel el fatigiloi Kai tiun supposon ili esploris che pluai tridec test personoi kai per experimento i cel culturoi. Ciel montrigis olivoleo estas sendu dube la pli bona satigilo. sed dan ka olivoleo estas same satiga. La usata i oleoi el Hispanio, grecio Italio cae Australio differenzigis precipe ce du aromo substanzoi, nome hexanalo cae hexanalo E2. Ambau substanzoi prisorgas che glucoso, do zucchero, transiras mal pli rapide el la sango alla corpo celoi. kai tio recte interrelatas cun la sento prisatezzo, char iu pli mal rapide la celoi prenas la sucheron el la sango, ca iu pli longe protio la nivelo de sanga suchero restas alta, des mal pli da appetito oni sentas. Precipe la itala olive oleo montrigis ciel vera satigilo. La aromo extracto cion oni distilis el gi, en havis la duoblan quanton da hexanalo, cae la quardec oblan quanton da hexanalo e 2 compare alla hispana oliv oleo. Do e la vit puncto de satiga e fico, shaine la itala oliv oleo estas la plei bona.